Unit 12 Comparing การเปรียบเทียบ How does the price compare? ราคาเปรียบเทียบกันเป็นอย่างไร It costs more มันราคาสูงกว่า It costs less มันราคาต่ำกว่า It is more expensive มันแพงกว่า It is cheaper มันถูกกว่า They both cost about the same ราคาพอๆกัน Which is bigger อันไหนใหญ่กว่า Which car is more economical to run รถคันไหนวิ่งประหยัดกว่า Which is cheaper the Mazda or the Toyota คันไหนถูกกว่า Mazda หรือ Toyota Which one is the strongest? อันไหนแข็งแรงที่สุด Which restaurant is the biggest? พัตตาคารไหนใหญ่ที่สุด Which restaurant has the best service? พัตตาคารไหนที่มีบริการดีที่สุด The Toyota is better made than the Mazda. โตโยต้าผลิตดีกว่ามาสด้า This one is too small. อันนี้เล็กเกินไป This is the best นี่คืออันที่ดีที่สุด Do you have a lighter one คุณมีชิ้นที่เบากว่านี้ไหม Do you have bigger ones คุณมีชิ้นที่ใหญ่กว่านี้ไหม These are not strong enough มันไม่แข็งแรงเพียงพอ Are these the same size? ขนาดเท่ากันหรือเปล่า No, this one is smaller. ไม่ค่ะ อันนี้เล็กกว่า Who is the oldest in your family? ใครอายุมากที่สุดในครอบครัว John is the oldest. He is 40. จอห์นอายุมากที่สุด เขาอายุ 40 ปี Who is the next oldest? ใครอายุมากรองลงมา Lisa. She is the second oldest. She is 35. ลิซ่าหล่อนอายุมากเป็นที่สองหล่อนอายุ 35 ปี Is Alex older than Ethan? alex แก่กว่า ethan ใช่ไหม Yes, he is a little older. ใช่ เขาอายุมากกว่าเล็กน้อย No, they are about the same age, I think. ไม่นะ ฉันคิดว่าเขาทั้งสองอายุพอๆกัน Are you and David the same age? คุณกับเดวิดอายุเท่ากันใช่ไหม Yes we are ใช่พวกเราอายุเท่ากัน No I'm a little older than him ไม่ฉันอายุมากกว่าเขาเล็กน้อย